บุ๊กทูเก้าสิบห้าดอกซันเบชดอกซัเบชคำสันธานสองก a ğ l a ç l a r 2 b a ğ l a 2เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? Kendisi ne zamandan beri çalışmıyor? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Evlendiğinden beri mi? Evlendiğinden beri mi? ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่เธอแต่งงาน Evet, kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. Evet, kendisi evlendiğinden beri artık çalışmıyor. ตั้งแต่เธอแต่งงาน เธอไม่ทำงานอีกเลย Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. Evlendiğinden beri kendisi artık çalışmıyor. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข Birbirlerini tanıdıklarından beri mutlular. Birbirlerini tanıdıklarından beri mutlular. ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. Çocukları olduğundan beri seyrek dışarı çıkıyorlar. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน O ne zaman telefon ediyor? Ne zaman telefon ediyor? ขณะขับรถหรือ Yolculuk sırasında mı? Yolculuk sırasında mı? ใช่ ขณะที่เธอขับรถ Evet, arabayı kullanırken. Evet, o arabayı kullandığı sırada. เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ O arabayı kullanırken telefon ediyor. Kendisi araba kullandığı sırada telefon ediyor. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า O ütü yaparken televizyon seyrediyor. Kendisi ütü yaparken televizyon seyrediyor. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน O ödevlerini yaparken müzik dinliyor. Kendisi ödevlerini yaparken müzik dinliyor. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Gözlüğüm olmadan bir şey göremiyorum. Gözlüğüm yoksa bir şey göremiyorum. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Müzik bu kadar sesli olunca bir şey anlamıyorum. Müzik bu kadar gürültülü ise bir şey anlayamıyorum. ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Nezle olduğum zaman koku almıyorum. Nezle olduğum zaman koku almıyorum. เราจะนั่งแท็กซี่ ถ้าฝนตก Yağmur yağarsa taksiye bineriz. Yağmur yağarsa taksiye bineriz. เราจะเดินทางรอบโลก ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Lotoda kazanırsak bütün dünyayı dolaşırız. Lotoda kazanırsak bütün dünyayı dolaşırız. ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา เราจะเริ่มทานข้าว Yakında gelmezse yemeğe başlarız.